moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo nas na početku jedne nove emisije koje ćete e, slušati redovito tijekom ove godine u Eteru Pomorskog radija Radio Bakra i kao obično e, potrudili smo se da imamo i e, goste, a ovaj puta za danas to je naša vjerna, možemo tako reći, suradnica po prilogu ovih tema o kojima ćemo razgovarati, Ana Golja iz udruge Žmergo. Ana, dobar dan. Dobar dan. Evo, e, do sada smo se nekako više čuli telefonom, e, razgovarali smo o mnogim temama. E, danas jedna doista zanimljiva tema u ovoj emisiji biti će tema zelenog telefona. O zelenom telefonu ćemo nešto malo kasnije, a idemo se mi malo sad e, upoznat, e, malo bolje predstaviti e, ne samo Anu, nego ćemo predstaviti naravno i vašu udrugu Žmergo. Ana, što je to udruga Žmergo, od kada ona zapravo postoji, s čime se sve bavi, ali isto tako od, od kada je i Ana u ovoj udruzi? Pa udruga Žmergo jedna je od prvih okolišnih udruga u Hrvatskoj. Ona postoji od 1994. godine, tako da djeluje evo, već preko 20 godina. Bavimo se zaštitom prirodne i kulturne baštine i promocijom održivog razvoja. Ja sam u samu udrugu došla 2009. godine i od tada sam počela raditi na projektima vezanim za zaštitu okoliša i promociju kulturne baštine. Evo, dosta toga je iza vas. Vaša, tako kažem, eh, sjedište je u Opatiji. Da, naše sjedište je u Opatiji, ali mi djelujemo putem različitih projekata zapravo na različitim prostorima. Tako da, recimo, sa zelenom čistkom eh, djelujemo na području cijele Hrvatske. Mhm. Preko zelenog telefona eh, zapravo djelujemo na prostoru Primorsko-Goranske županije. Što se tiče edukacija, a njih imamo jako puno isto tako na području cijele Primorsko Primorsko-Goranske županije, a koji put Istarske, zavisi kako nas koje škole pozovu. Evo, puno je toga doista. E, kad ovako malo sažmemo sve ono što ste napravili do sada, gdje ste e, možda najviše, da vas tako pitam, probudili svijest i to onu ekološku svijest u ljudima. Pa je to ovaj rad sa djecom, sa najmlađima? Vidim da tu imate jako puno lijepih projekata. Je, da. meni je to iskreno najljepši ovaj mm. dio, eh, dio posla. E, ajmo reći da edukacija i rad s djecom je nešto što najviše ispunjava i što nas uvijek oduševljava i puni baterije da možete dalje raditi. Pogotovo jer u našem poslu vidite jako puno stvari koje vas onako žaloste, koje su vam mhm. teško padaju. Kada vidite da teško promijenite neke stvari koje znate da bi mogli biti puno bolje, onda kad vidite e, kako djeca brzo upijaju, koliko su oni, koliko njima prirodno se ekološki ponašati i koliko mhm. oni s veseljem rade sve te stvari, sve te naše radionice, koliko, koliko onda uče svoje roditelje, onda je mhm. to nešto što te definitivno ono ispunjava i nadom i, i ljubavlju za daljnim radom. Evo, u svakom slučaju e, vjerujem da će takvih e, i akcije pro edukacija, preventiva prije svega e, najviše kod naših najmlađih biti još, a da ćemo sa nekim možda malo i ozbiljnim stvarima poput zelenog telefona probuditi svijest kod građana. Zato i je naša tema danas prije svega da nešto više porazgovaramo o zelenom telefonu, pa da krenemo e, se kratko upoznat e, zapravo što je to zeleni telefon, od kad on postoji na našim prostorima. Zeleni telefon je servis građanima na koje bilo koji građanin može nazvati na broj 072 123 456 i prijaviti bilo kakvu nepravilnost e, koju on vidi vezano za zaštitu okoliša ili mhm. prirode. Tako da građani nam se javljaju sa jako, e, jako puno različitih prijava. Bilo da je zagađenje zraka, zagađenje E, ne znam, nekakvog zelenog područja, e, da li su to lupine od auta, e, divlja odlagališta, zagađenje mora. Znači imamo jako puno različitih kategorija u, kojima nam građani prijavljuju. Mi smo na zelenom telefonu nekako izdvojili deset kategorija i onda unutar tih kategorija brojimo koje vrste prijava imamo. Evo, u svakom slučaju sad smo nekoliko minuta posvetili i samoj žmergu, posvetili smo eto i zelenom telefonu, točnije nekoliko natuknica o tome što je to i koji je to broj. Taj broj ćemo mi e, isto tako ponavljati više puta, a uz e, malo ove, ovih e, taktova ove glazbe možda bi mogli otići da poslušamo što neki građani zapravo e, misle o ovom telefonu, pa da čujemo naravno što će nam reći pa ćemo komentirati dalje. znate li možda što je to zeleni telefon? Znam. Recite. Pa vjerojatno broj na koji se može prijaviti neka radnja koja nije u skladu sa vašim načelima, vaše udruge. Pretpostavljam da bi to bilo to. Gdje bismo mogli, ne znam, saznati neke informacije o pravilnom odlaganju okoliša, ovog e, otpada i mislim da bi to... Odlično, da. Jeste kad niste to? Nisam, ne. Evo, broj je 072123456, pa ako primijetite neke nepravilnosti ili imate nekakav upit, zovite nas. Dobro, hvala. Hvala, Znate možda što je zeleni telefon. Zeleni telefon? Da. Ne. Jel vas zanima? Pa, Evo. Sad kad smo tu, to mi je znači jedan telefon broj na koji možete dobiti sve informacije vezano za zaštitu okoliša i prirode gdje možete postaviti sve upite vezane za to i općenito prijaviti znači bilo kakav problem vezan za zaštitu okoliša i prirode koji Recimo... Divlja odlagališta otpada, zagađenja rijeka. Dobro. Znači niste ni koristili do sad zeleni telefon. Jeste zainteresirani možda da, da nam se javite koji put. Pa jesam, da, zašto ne? Pa uočila sam, sad smo baš neki dan prolazili, što smo se malo voziti pa smo našli isto ono, otpad u šumi mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo, čuli smo što e, misle naravno e, građani na samom početku e, o zelenom telefonu, što sve možemo postići sa tim brojem ako nazovemo i mi smo nedavno imali jednu akciju upravo tipa zelenog telefona, ali možda građani nisu znali da moraju se baš na broj 072123 tako jednostavno 456 javiti i dojaviti da nam je na ulazu Bakarac e, jedna gomila otpada. Čućemo naravno, vjerujem uskoro i od e, samih građana da li je to uklonjeno i što se s time e, dešava. Kad kažemo zeleni telefon, kad pričamo o njemu, to je jedna od aktivnosti o kojoj smo već razgovarali u ovom projektu partnerstva za okoliš. Pa možda da nas malo upoznate i o tome kako se tu surađuje, kakvo je to partnerstvo? Pa, projekt Partnerstva za okoliš e, je upravo jedan projekt gdje smo htjeli povezati građane, institucije, ustanove, inspekcije i da svi skupa rješavamo e, određene probleme. Zapravo na zelenom telefonu vidjeli smo e, jako puno stvari koje bi se dalo poboljšati gdje mhm. recimo u tokom samog projekta radili smo znači analizu svih naših slučajeva u zadnjih dvije godine tako da dobijemo mi nekakvu sliku na koji način određene inspekcije e, djeluju, koje nam odgovaraju na, e, na naše e, prijave, koje ne odgovaraju, koje odgovaraju jako kasno, kod kojih recimo možemo protumačiti i znamo šta je rješenje samo koje nam odgovore, kod kojih ne možemo. Nakon toga smo napravili još jednu anketu koju smo poslali svim inspekcijskim službama, odnosno svim službama, institucijama i ustanovama koje su vezane za zaštitu okoliša, da vidimo na koji način one djeluju, tako da upoznamo se mi sa njima. Ehm, znači njihova, ehm, kako izgleda njihova ustanova, koliko imaju ljudi zaposlenih u ustanovi koji se eh, a koji su vezani za zaštitu okoliša, eh, da li imaju sve potrebne, eh, svu potrebnu opremu i materijale, da li imaju dovoljno edukacija nakon toga još smo išli se upoznati osobno sa određenim institucijama, tako da smo otišli i napravili intervjue kod njih. Mhm. Udruge Žmergo je tako otišlo kod e, nekoliko komunalnih redara, Parka prirode Učka e, i e, u grad Rijeka, u odjel za zaštitu okoliša, gdje smo znači opet imali kontakte sa različitim ustanovama i sa različitim upravama da vidimo na koji način oni djeluju i gdje oni imaju imaju ovaj, probleme. Jedna od njih bilo je isto tako i um, Ministarstvo zaštite okoliša, služba za, uh, za zaštitu uh, mora. Uh, gdje, gdje smo i vidjeli da imamo jako puno dodirnih točaka i koliko možemo zapravo skupa napraviti. Recimo, nedavno smo imali i okrugli stol vezane za e, zaštitu okoliša i napravili smo ga u općini Matulji e, zbog toga što smo s njima nismo imali možda nekakvu određenu suradnju, odnosno vidjeli smo mogućnost da poboljšamo suradnju. I e, bilo je, ja, mislim ja sam ostala oduševljena zapravo sa cjelokupnim okruglim stolom jer smo jako puno uspjeli pričati i to otvoreno pričati gdje smo svi iznijeli one probleme koje, s kojima se su, suočavamo i zapravo svi smo došli na isti nazivnik, a taj najveći problem je otpad. Mhm. I mislim da to, e, da bi taj, taj problem mogli preslikati na većinu naših župan, e, naših znači općina i gradova unutar naše županije. Jer rijetko koja naša općina ili grad E, ima riješen problem otpada doista je tako, e, ali ipak je, e, možemo na neki način reći da nam se ta e, svijest bitnije pomiče, da je ipak situacija malo bolja u odnosu na nešto prije neko vrijeme. Na koncu konca možemo konstatirati da ste vi tu sada i da je ta edukacija i da je se svijest građana i kroz vas, kroz vaše udruge, kroz eto medije isto tako podiže. Da, definitivno. Mediji imaju jako veliku ulogu u svemu tome i moram priznati da mi je vrlo drago da recimo Pomorski radio da nas uvijek prati. Mhm. ali isto tako nas prate i drugi mediji i sa njima onda mi možemo doći do većeg, do, do većeg građanstva. Mhm. Recimo i zeleni telefon je bio dosta nepoznat na početku. On, on djeluje od 92. De, e, godine, znači kada je opće došla ta ideja u zelenoj akciji, kada su oni pokrenuli, u samom Žmergu on je započeo od 95. Eh, ali tada je pokrivao samo područje eh, grada Opatije i okolice. Mhm. Međutim, 98. Eh, zelena akcija vidjela, znači zelena akcija iz Zagreba je vidjela da imaju previše poziva i to na području cijele Hrvatske. I tada su oni e, na jednom sastanku okupili sve udruge iz Hrvatske i e, predstavili ideju zelenog telefona i e, pitali koje bi se udruge htjele uključiti da se napravi mreža zelenih telefona mhm. unutar koje mi sad zapravo djelujemo. Tako da bilo koji građanin na bilo kojem dijelu Hrvatske nazove broj 072123456 dobit će sebi najbližu udrugu koja onda rješava slučaj. Mhm. Tako recimo pri, udruga Žmergo pokriva pokriva cijelu Primorsko-Goransku županiju, u Istri imamo Zelenu Istru, uh, u Karlovačkoj županiji imamo Ekopan, uh, u Zagreb uh, i, on, i okolicu pokriva Zelena akcija. Mhm. I tako imamo još ostalih deset udruga od kojih svaka pokriva svoju županiju, a neke čak i susjedne županije jer nismo imali prijava iz, drug, iz tih županija, znači udruga koje bi bile spremne pokrivati svoje područje. Evo, kratko smo se naravno još e, upoznali e, o povijesti e, zelenog telefona. Sjećam se da smo negdje na početku i rada, emitiranja pomorskog radija, prva tema zapravo kad smo se mi upoznali bio je zeleni <laughs> telefon. To je bilo davno, davno. No eto, lijepo je da smo još uvijek tu. Idemo sad malo zasvirat, naravno poslušati jedan pogrešan broj. Vjerujem da ako nazovete ovaj broj o kojem mi danas pričamo neće biti pogrešno, kao što to kaže ova pjesma Crvenih koralja. Jednog dana slučajno Paisley McQueen. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo kao što ste mogli e, čuti zeleni e, telefon koji je vama na usluzi i naravno za mnoge slučajeve o kojima ćemo razgovarati e, tijekom ovih emisija nećete naravno zaboraviti nazvati da li nas ovdje na radio ili 072123456 a evo Mara kaže da imamo nekoga na liniji pa ćemo poslušati ko je s nama. Halo! Dobar dan. Dobar dan. Eto, ja bih htjela prijaviti jedno, pa nije čak ni ilegalno odlagalište, ali nešto slično, pa me zanima ako mogu to Ani prijaviti. Može, može. O čemu se radi? Pa znači na, u mošiniškoj dragi kada se šeće gore prema onom e, putu planinarskom zatrebišće, e, Dakle, tamo postoji baja za odlagalište otpada, ali ljudi često znaju odložiti i neke krupnije stvari i onda to tako stoji i sad je puno ovih planinara, ljudi idu s djecom šetat, turista puno i to jako ružno izgleda. Pa eto, ako možete nekome to prijaviti da se to riješi čim prije. Super. Evo, takvih prijava imamo zapravo dosta jer građani su koji put, ja bih rekla, ovaj, ajmo reći, nisu, nisu E, dosljedni. E, mhm. Trebali bi se zapravo svi držati nekakvih pravila i u onom trenutku kada je baja puna nazvati znači, naše komunalno društvo i reći baja vam je puna jel možete staviti novu, a ne odlagati pored baje. Mhm. Jer to stvarno grdo izgleda kad vi imate veliku baju, a onda oko toga imate još gomilu nekakvog e, glomaznog otpada. To su jedne od čestih prijava koje imamo na zeleni telefon i ovaj, u principu one se prijavljuju komunalnom redaru. Tako da bilo da prijavite znači, na zeleni telefon ili na komunalni, e, na komunalnog redara, oni moraju znači, po takvoj prijavi reagirati, otići na teren i e, to skupa raščistiti. Evo, hvala zahvalit ćemo vama što ste nam se e, javili. Vjerujem da će takvi građana biti. Lijepi vam pozdrav. Hvala vama, doviđenja. Hvala. Evo možda bi mi mogli dodati e, zašto ne, zašto ne bite i vi isto tako ako imate bilo što e, za prijaviti ovakvog e, tipa, nazvali nas na radio Bakar ili nazvali zeleni telefon 072 123 456, još ćemo ga milion puta ponoviti, naravno i javili naravno nekakav problem koji vi uočavate u prirodi bilo ekološkog ekološkog e, tipa. E, Ana, ovaj dio e, naše današnje emisije nekako privodimo kraju. Upoznali smo se malo s vama, s vašom udrugom, upoznali smo se i sa ovim projektom, o, još malo smo pojasnili našim, našim slušateljima što je to zeleni e, telefon. E, čuli smo što misle građani o tome koliko poznaju zapravo e, zeleni telefon, a čuli smo eto i što možemo i na koji način prijaviti nešto vezano uz neke nepravilnosti da tako kažem ili nečistoće u, prirodi, točnije evo sad smo imali jednu dojavu vezanu za mošeničku dragu. E, za kraj, naravno, možda da još kažemo riječ dvije o tome e, što još ljudi mogu zapravo e, prijaviti, što još mogu pitati vas e, ili na ovaj zeleni telefon. Osim prijava možda mogu zatražiti kakav savjet. Dapače, ovaj, znači e, kažemo da je uloga zapravo zelenog telefona e, trojna u smislu da e, mi zaprimamo i pišemo prijave, ali isto tako zaprimamo upite i onda smo savjetodavno tijelo i treće je da pregledamo, odnosno gledamo da li institucije reagiraju pravilno. Mhm. tako da u toj savjetodavnoj ulozi mi imamo zapravo u žmergu najviše upita vezano kako pravilno odložiti otpad, a druga stvar je zbog toga što mi organiziramo sajmove, e, jako puno proizvođača nam se javljaju sa upitima e, kako e, dobiti ekološki certifikat, koja je procedura i općenito, znači kako doći do, šta znači ekološki. Mhm. Tako da, ovaj, to su recimo jedni od upita. U zadnje vrijeme, kako je Fond za zaštitu okoliša počeo i sa sufinanciranjem različitih energetskih učinkovitosti, bilo da mhm. nabavke nekakvih različitih panela, onda imamo upite i vezane za to na koji način se može dobiti subvencioniranje, kad su otvoreni natječaj i tako dalje, onda mi tražimo informacije i ovaj, znači odgovaramo na upite. Inače, e, sam zeleni telefon nismo samo mi aktivisti koji djelujemo u svim udru, u deset udruga ovaj, diljem Hrvatske, nego imamo i e, mreže suradnika koje nam pomažu u svim našim problemima, tako da imamo zaposlene i pravnike i imamo e, pravnike volontere koji nam ovaj, pomažu, ali ima tu i puno drugih stručnjaka od biologa, morskih biologa, do ekologa, ljudi koji su specijalizirani za samo određene vrste, životinjske vrste, e, do e, ma stvarno, ljudi koji se bave vodama, znači svi ti ljudi e, kada mi postavimo upit unutar naše mreže, onda nama stručnjaci odgovaraju i pomažu nam da riješimo slučajeve. Tako da recimo meni koja nisam pravnik, mhm. jako dobro dođe da imamo unutar naše mreže i pravnika koji mi može tu uskočiti i reći mhm. aha, to se tuma, znači zakon se tumači na taj i taj način, tako i tako kako možemo taj slučaj riješiti. E, kada pišeš prijavu, e, ovaj, navodi to i taj, taj članak zakona. Evo, doista vjerujem da će mnogi ovo, e, ako ništa drugo, da kažem ovako malo grubljim rječnikom, iskoristiti, jer ovo je doista neprocjenjivo da možeš na ovaj način pozivom na jedan telefonski broj i u razgovoru sa vama i sa vašim e, suradnicima doći do potrebnih informacija ili naravno e, prijaviti e, nekakav otpad ili neku nelogičnost koja se nalazi u prirodi. Naravno ovi energetski certifikati učinkovitosti isto tako mogu se dobiti preko vas i vjerujem da će se mnogi ipak javiti. Osim 072 123 456 broj zelenog telefona. Vjerujem da se mogu javiti i ovdje kod nas, ostaviti poruku, mi ćemo je prenijeti vama, naravno, ili u udrugu Žmergo. E, Ana, za sami kraj, naravno, ponovit ćemo još jedan put broj zelenog telefona, e, ponovit ćemo još jedan put e, cilj ove emisije e, i naše druženje u, tijekom ove godine i pozdraviti naše e, slušatelje. Evo, ja se zahvaljujem svima vama da ste nas ovaj, slušali i da nam se javljate. Pozivam vas da nam se i dalje javite na broj 072123456. To je broj koji je, ide po cijeni lokalnog poziva. Biti ćete usmjereni na sebi najbližu udrugu iz vaše županije. Ukoliko zovete sa mobitela, nemojte se iznadi, dobit ćete broj od zelene, dobit ćete zelenu akciju zbog toga što sam mm. servis od T-Koma ne usmjerava, ne može prepoznati zapravo iz koje mm. županije kompanije zovete pa dobijete ovaj, zelenu akciju, ali zelena akcija će vas onda usmjeriti e, na vama, na vašu županiju. Tako da ako ste iz primorsko gorenske dobit ćete udrugu Žmergo. Evo, hvala lijepo na današnjem e, gostovanju. Čućemo naravno e, sada i e, još jednom o čemu se radi u ovoj emisiji, što ćemo sve slušati. Možda kratko da najavimo sljedeću emisiju u koja će biti isto tako interesantna budući da se provodi u cijelom našem kraju. Da, evo sljedeća, e, sljedeća emisija biti će vezana na nacionalnu kampanju Zelena čistka a, kojoj je cilj osvijestiti ljude vezano za problem divljih odlagališta otpada i to je isto e, jedan od, e, znači otpad je zapravo e, najveći postotak prijava koje dobivamo na zeleni telefon upravo je vezan za otpad, a zelena čistka je e, najveća volonterska kampanja koja se bavi upravo tim problemom, odnosno rješavanjem, čišćenjem divljih odlagališta i koja će se 23. četvrtog ove godine. Evo, najavili smo naravno veliko e, događanje koje se održava po peti put e, u cijeloj Hrvatskoj za 23. tako i u ovom našem e, kraju. Zahvalit ćemo danas Ani Golja koja je bila s nama, tehničar Mare Mustapić i voditelj Alenka Denona Mustapić. Do slušanja. mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.